بوێ بەس نەخۆی وەکدارە چامێ مینا دەرەک سەورێ بوو سیە خوێدە سەر گۆرە هەمە پێرە دکرد قێریم باوە وەهەنگ بسەر فەلەکە دکەتە و دەنگ ئەسکەر و چێکدار و میرەها دەروەش و گوێندی گندی و فقیرا دل برندنا زنينا حوري وبري وخمر بينا بر سر مم جهر به مم را پیوی پیو خوکر حیدر اف چوین بلک اف بروین وک بیوان رهش بج نشخک بلند هنارو بيوكو سيفين خوش خواش رنجان حمي بلزات وبتعام بيقوم جبلی دل کسی دن حرام زلفة بتعزب كاشف حقي منك از جيب جيبشك رفتا بتعذب کشه حقی منک و از جیب جیبشه بەخش کرد بوو بجارێک ji bo nêrtina te Weqfa pîroz bû ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihêşbûna min jî êdî nêz ve nêz Aha wexte ez û tu hev bikin him bêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî bizdandin ji dinyayê têkilê xwe bitevayî Himbêza xwe di merqeda mem de werand. لاشی خوی بیزار خود بو جدا بو جگیان دست خوا به دل جگیان شوشت و کشاند گویا کو فندک بو و کشت و بمراند حتی کو به مراسم و به توره زینه ز دفنه را آماده کرن وکو دزانینه مرقدا کو مم چا فرشته دا بو یان صدف کو او جوهر بجار تیدا بو ئەو قەز بخێرین و زارین لەسەر گریان هێسترێن وان وەک بارانێ لێ دباریان وان وەک جەوهرا لێ باراندن هێستر پاشێ ژنووبە ئەو مەرقەت وەکرد مەموزین وەک دوو جەوهرا دقوتیەکێدا وەک ڕۆژ و هیوێ دەبرجەکێدا دجیەکێدا بێ واسیتە ئەو دام بەر هەف بێ تشتێکی دنابەرێدە ئەو سپارتن هەف بکرتی و کرن جنو و مرقدا مم میر گوت آها جتر یار مم هنگ جلاش مم سه جارا دنکات بگوتنا مرحبا مرحبا مرحبا و دنکات همیا کو بیست او رازا راستی بیک و باور کرن کو چقاس هجای امین صد پزن و صد آفری جوان را قد میلا دونه تنبو بوان را ئەها ئەو بوو ئەسەر و شۆپە ئەڤینا پاک و ئەڤینا پاقژ و ڕاستی پاک و ئەڤیندارێن ڕاستەیە بوون وسا چوونەوە بەکار و باکیر و سەرفراز بوون وسا چوونەوە لێڤ زوابوون کو بەر خوارە بوون ji hev چون پێشبەری خودێ بە حەسرەتە هەف خۆشیانە بە ئەڤینێرە ئەرێ وەله خۆش مرنە بە هەورە ماشەله هر کسی کو به جوانی خو مینازینه جیان و عمر خو بگوهره به اوینه یان جی من به اوینه سر بده جیان و خوشی دویره در به در بده من ایدی بگیجه تشت کو مراده و ایدی ببینه تشت کو ببه بکه ایراده Cihan'e گوداری دکم دۆم بکە Merhaba, e, Gudarban'ın Heja. İşevji meyvaneki min heja heye. E, Beryaku az bejim merhaba. Muhvas bila mem jibo zine secara bejim merhaba. E, Bove ki e, mestrana hivron zingu derkir. Albuma davi ya ma muzin walat e, ee, jwe albüme stranek bu tabi o albüme de stram gış griday heaven ee, lkor em bejim me muzine hatine usa reis hatine çekirin le e, muhos herkes bir haydar bir albüme ki bir heyecaya xabate ki bir e, taybete işe mevanemin e, şirin harhar Merhaba Şirin, tıp khayrati. Ee, eyvallah, spas. Navkhayrat abi. Şirin e, Jvaniye e, Şanov e, Ez xwazim bipirsim bi çavayı kengî te dest bi şanoyê kir. Ya di serî da ji boîna bernameya te dest beşdarî bernameya xwe kirin, tevlî bername ji wê de ez zav silav û hirmetê xwe ji te radikim ji boyna te ji boyna xebatkarên nor radyoyê û guhdarê me re niha te behsê şanoyê kir ez di sala çendê te di sala 2000 da mi dest karê şanoyê kir yanî nêzîka 14 15 sale bi karê şanoyê bi karê hunerê ve mi dest xebata kir û vê astiya hatin yani vasalada ve çi şertu merci yani çima şano u şkudi bekir yani un luani bun yani un geveri bun azam tuş gerek ticaret çi gevereci berimiz gove ki tuş geveri akhaftına teşin ki naş pevaniya e, naha brasti yani her e, bajari kurdistanı yani cihevi diyeceğim mirov da cidaya havan ha ahmet ha merdin mirov beje o tişteki cidaya li beli e, cidaya kunam juvaniye min ji wanê ye براستی وی دمی تبستی شانوی کرد اگو و چاو دست پی بکر اه، چاو دست شانوی کرد یعنی تو بخواجی دزانی اه، هنر کردی پشی اه، پشتی تفگر آزادی پشکی شکلک نوحات داینه اری هنر کردی هبو بله یعنی ده هر آلی دا که ماسی هبو ده هر آلی دا پشتی تفگر آزادی اه، خباتین وی و چاندا وی هات bu buive le kurda da tiştek nuha teşyar kirin eri e, çanda kurda hebu raste hünera kurda jih hebu beli evci raste mirovnik karabijenine, le beli e, be e, xebatên tevger azadî çandekî nu, û hunerekî nu, be perspektife cüda hate ser wê ê wê jî bandor tu bixwe jî dizanî mesela ji pêşiya ez dikarim de tişta bêjim piştîn gez bikem ji pêşiya tevgera azadi yani tişta herî dizanîn e, berxekekê bikin mih noza lêberî piştî e, tevger azadiyê kurda tiştên cuda kirin di aliyê hunerê da pêş ketin aliye aliyê e, siyasî da de aliye aborî da yanî tiştên zer cuda hatin ê ta wê jî bandor li ser em sala notê da em ji gundên xwe koçber bûn و ام کوچبر بوشتم به دست مکتبی کر ام جی گوندا هاتم باجر و کی زانی کردی بچکی چیایی نه بچکی چیایی نه ام هاتن باجر دن افشتم مکتب و و و و پشتین گز ناسبونا من تفگر آزادیه چه بو به ناسبون Parti e, اره و دمی ve de spe şanıyor kirqi. و دمی هم به دست شانوی دیگر هم ده باسکی جوان آدم اجه دیگر یعنی تشتین جدا بو اه، سالا دو هزار دا ل وانی ناون دا چند دا وانی هاته وکرن او جی اه، چی بجم سازیه کی نه چمی بو دوی آلی دا من از زیده فکریم yani مگو از ده کش کار دا از و پیش بکفم و کش کار دا و از باشتر بیم راستی از از زروی زرسکینیم و دمی من بشاخه شانو اول دیگر چون چه دی عالی هنریه دا اه، اه، خواسته کامن زیده یا و از دکارم خوشتر بکم دوی باوریه دا بود و من بدست شانو کر اه، مل هرما کردستان یعنی hemen hemen از دکارم بیجم نزیکا چل پنجی لیستیکا مله ایستن و ev لیستیکین ما صدی صد کردی بون Şu e, beriya ku stenas bikim rojeki eji navenda çanda memuzine. Eji lvedi tesadüfi eji bir haydar bum ku tiyatro şano hikaye. مره Festival ha bu az. Bavarım ve dönemi festival اره ha او bu. مهرجانا جزرا بوتا Eri. Hinki eji lvedi bu tesadüf şey bu yani. Mijgo kaji gudar bikim. Gerek kesa bu. Kalabalık bu yani ama bece hatta deve deri tije bu yani. Zore mecbu hısten abi. Yani hatta zahmeti mi- koteki me temaşet kir. O kas, kalabalık bu. Yani hoşyam için ser zaman bu. Zamanı kurdi u ne hoşya zaman. Şu az barım navi şanoja bu. Ne? ناوی شانوی نخوشخانه زمانی کردی بو Evet. Yani bak o kim zede te biram Eri, jiber ku gerek vakt serve derbas bu. Psalan derbas bu roje ki me vaktin avakidin mevdun askir. بله Bece naf sohbet edip tişterket öyle yani asbi hasiyam ku o kes tu bu yi eşanu edilist. Hayam jene bu yani çünkü vaktek derbas bu mücarek taditiye. İca le şano biramı <coughs> yani o şano şano ki heja bu yani o hatta az ben hingi az fikri mugo çıma belediye belediyen me şarederiye me çıma jibo zamanı kurdi kesin ku je fedit ki u kompleks eden mesela gel ki bahsetkin ve diyeceğim gel ki bahsetkin mesela ev jibo ve mesele baş bide femkirin karım ve vena bikin cd u halkere beraber bikin یعنی یعنی از بي هايدار بم تشتك بسا چي از بارم كاري هنكي خالب كي او مثلا وش يعني يجين كي بابته كي کی وش كي دي او گشتی أستي هم کی باس بي روجه كي از چوم از چوم كردي داري از چوم من داری خدا از نوی اوجی بیم دوی پرتر باشتر و بعد کم تجی ناس بکی قهر باتی بله لسر زمان کردی برایتی پر خبات نوی بو از چون او قاس هرس ببو میجی گوته میجی ترکی گوته ما مستا مرحبا ناصر سن گوته آها نخوش دیجی جمرا هات اجی شاش مام یا مگو نخوش چی ما مستا تبحثی چه دیکی یا گو بسه گو بسه مگو ما مستا چی بسه تبحثا چی دیکی براستی از فام ناکن گو کنده این چی بیجم بحثی زمانی کردی بیکن هر چیزی خواه کردی بحثی وی بکن لبلی هون زمانی کردی هم پیوید از دجه خدا سکنین از جم از لجم رونش مخاری مگو ما مستا مگو ما مستا وی هم چه بکن مگو وکی رخندانه که کم ده چه ده پیشنیارد که پیشنیارد کی ام چه بکن گرو نخاری چای که بخوا اجی بیدن که مجد جم قهار رونشت من چای که بخار الله گو متنشان و گری مگو بله گو ام چی بکن کلی سر زمان کردی ام گو ام خبات دیکن گو نگو ام تشتک جدا بکن میشه گو باشه سرچاوا نزیکا سه آن چار روزه از قهار شف روش ام به هفرام کام چی بکن ام چی بکن پشتنگی ملی سر خواه میناکتان او مگو امی لیستکی که بنویسن بلا ناوی وی لیستکی جی نخوشخانه زمان کردی به نه بریار خدوه آلیه ده او me nivîsî me hêdî hêdî nivîsî nexweşxana zimanê kurdî me nivîsî rexneyê me rexnedanê me û nexweşiyê me çi ne piçekî bi zimanê şanûyê bi mîzahê meynan da ser ziman rastme wê demê lê mihricanên Amedê me lêist me li Cizrabotan lêist me li Qersê lêist yani li Herema Kurdistanê me li Hemçkê lêist û pir zêde bal jî kêşe Têsîr jî çêkir gel çünkü gel, گل به کنو جوش گدارت کردن یعنی از خوش شاهدی به که بوم خوش بو هجا بو یعنی خوسکا سی بک سی دی gelme hep ya yani müji bir daha tamaşa kirin yani tişteki heyecan bu yani vak CD ve derkıs şava bu. E, yani evci baş bu pir bal keşan millet. Ve CD derkıs ne olsa cari. Eri me çıkıp amatörü bir demi keşa. Me guan bir keşin hmm. balav bikin. ama her er, her her erdeki evci balav kir. تا و دمی ما منگی رولا بیجیش کت لیست آنکو به ترکیه زمان بیانی دکتر نخوشی من دمت هات شته ما دگو 100 miligram. Roje روزی آزادی ولات می بدنی tiştên o cıda, cida bi çi bêjim mizahi me kirbûn navda ama per bal dikêşe wê lîstika me bi rastî ez dikarim nêzîka bîst hezar temaşena temaşevana temaşe kirin baş bu. yani e, Çava ci bušti šanuji <coughs> tučuji ser sinema. Birçeşitli de spekir yani ve gaz barım filma ta filmci yakışan diye ne o ya yani Eri. yakıcı destete de nakaletim projeki destete de yani sinema çava çavaçı bu. Ezanım tuçuyu gerekçe araçuyu başvurucu. Doğati evet. bakurcu. Tekiliyata başvuruya rajeye, bakuriya rajeye. یعنی باوکی خوشیم جیت لگل من از پو و سباورت کم هر کرد گره کاری باشور جب بینه چون کی وقت کو جب با کرد تی خویا کردن جنینه چون تنه یک عالی مرف بنیر جینه خوشه یعنی مادم ام دوین با کرد باشور farkiyet nine nabeyne de gerek em hevdu fev mikin em hevdu zamanı hevdu zamanı kefber em de beynin mecburun yani meveslamına devok zaravaya yani kesayeti يعني أم شخصيتك yani هبدو في يمكنك أصلا كده أم بيجي نبدو bovey بوبي كي جهري زيدو هنرمند kesin vakte şimdi başvuru bakur her dümel cedbinin o nezik dahi yavan duruti yava yani hep çıka farkiyetin çaba merif karevana bine cemhev yani roleki mazın dilizin hünermen niviskar ee, yani sinema pişti çunatayı başur bakur او وقراده دركت يعني بريات ويكيش فكر كيوسا سريت ذهبوا يعني yani brastiy e, fikre usa e, bi karî sinemayê ez mijûl bim hebû nas şey dibêjim ji bilî dibistanên dewletê ew çanda min wergirtî ew tiştên perverdehiya min dîtî miş e, navenda çanda mezopotamya girt yani ji dibistanên dewleta tirk brastî me çû tiştine girt وتوازن برتوكي دانا برنروف حسكن بخنا لبالي افكار تشتي من زاني محمد پرورده هي ناوند چند مزوپوتامیا ورگرت ادوی و عالی دا براستی از قردارم جواراجی از دکاران وی لور رخنه دانا خوشی بدم نها سینما سال 2006 دا من پروردهی سینمای دل ناوند چند مزوپوتامیا لآمده لور ji piştî wêng zêtir balam kêşa piçekê dimirê akademîk ta pêş veçûn û teknîka wê mezanî zêdetir balam kêşa û min got ez dikarim ew baweriya min bi min rehe bi min got ez dikarim karê sînemayê bikim û wekî tî dizanî me fîlme kêşa tê bîra min helepçe nêziya hefsad e, nefera an ku kesa tê da lîst me li colemêrgê kêşa û li helepçê bixwe Hatta Selahattin Demirtaş ya hatta bu ziyaret girmiyor. Eri eri. Hatta bu setebeli hatta e, tembur kız trangut yante bir Evcubusa. Ben ha yani Salvegera Halepçiydi onu. Bidin tamam şekerin. Beli yani ev salve. Şazdi. Adari. Adari onu. Ve bir kere sinemaya. Bir kere vizyon edin. Beli. Ve bir kere sinemaya. Pişti ve proje ki çeva berdestiyeti. Proje ki sinema tut fikri yani. Pişti yani tabi merib gerek aceleci ki ama yani tiştin henet bertete yani fikri serçi babeti İsa eşya kurda ben bejin katliam yani tiştin musat fikri yani naha e, de tarzın sinemayla tarzın cüda cüda hene yani e, e her derhin işte ki cüdaya ya komediye cüdaya u ya trajediye cüda dramaya cüda ya ترکی دیویژن یا پولیتیک سینمای جدا براستی مردویتن از بچکی ده او آلی فیلم پولیتیک کشینه و ev زمان سینمای جی یا از لر دخبتم و هر دم زمان کردی به نها پیشین کردات شتکی دیویژن دیویژنی و کی مروف کیر خانه گیر چه ارداجی نهایی نوسا ها و زمان سینمای کردی جی و کردی به و ایجی دو آلی دا بخبتن نها پرسا پروژه اکید اری وی گاوی پروژه که منوید از وی گاوی زیده ناورو کاوی بکیم اما حتی مهکیان دمه ها امی بدست وی او دیوی بکن خباتین وی بکن سرخی اری انشالله اونی دست بکن yani inşallah riser bir şey gibi yani bavart kim merv sabır zireki tedbir ya ve yani ber ber berdil bir de ki tiştekî xweş yani az fazla ez ki hinkî behsa fîlma helepçe yani filme de me ki wek fragman min temaşe bu, hatta hevalê helîl Halil için disti bu ne? Yani Nezika Hafsat Rolü sereke ev bu az bağırım. Ev bun düse heval di bun yani. Yani Nezika Hafsat kesi de dist. Yani katliam bese katliam etki o يعني أسخوزم هكي توفاكي نافروك أو إنها نافروك قنا بك كم زدم جبوكو ملت زانبن تشيه أري فيلم كي تشاوية تشرنجية نها فيلم زاروك حلب تشيه جي حلب تشي صالة زارو نوتو حشتي وحش هشتا دا جي حلب تشي دم أو کوشبری چه بوی جبر کیمیوی روینی و دمی به هزار مالبات روین تو پاش دزانی دوی مال دنوا و مالبات دا یک زارۆک ون داد be bi hezara zarokî wan dabûna me çîroka zarokekî tinê wergir ew zarok wan da dibe û ji aliyê malbatekî ve radikin cem xwe radikin cem xwe işte bi xwe ramazin dikin wekî zarokê xwe ew zarok nizan ew ji helepçe ye ew jî tê tin zanîngeha Stenbolê beşa sosyolojiyê dixune beşa sosyolojiyê dixune dema wê xilas biketin li koline ke diketin bir ser çili koline habikin li ser kom kuja halep çedike u dike ve nava li kolin li kolini be deh kesava haber de dumahi ki bir yara xwadi de u diçe halepçi demo diçe halepçi ve demi dema piçuk işte çar sali pênc salî zarokatiya ew tê pêşçavê bûn wê demê zarok dizane kî ew zarok ji helepçê derbasî tirka bûye او ارد ارد باب قالبيه اه خويه اري كان او جروك يقصى يا ما bu filme başa. Evet. İnşallah inşallah e, bir pejiranda festival onun fikrin bedin festival ajid. Evet. Yani emici hamı festivalara filmi bir şey. Baş şey be. Var festivala da filmin kurdi. Evet. Yani çıkas suya kim baştır hatta halatı mühim girdin ve taliye de gelek kişinin hoş girin. Merip peşanazdı bir yani vaktin az, yani derbasbuna sinema çavaçı bu. Az bir merak tıkım gerek kes çünkü derbasbuna yani her, her duji hünerin tabii ki yani sinemacı, tiyatroji li fikir işlere çaba peyda bu. Yani yani şano mesela çıma tedev şano berda yani he ki. yani yani cehi şano ile cemin tişteki cüdaya. یعنی شانو ساڵی سات من دەستی خۆشی شانۆی نەکێشە ئەسش تێکسێن شانۆی دنویسم وێ چێ دەبە ئەزە بلیزم ژی و دەرهنەرتیاویژ بکەم شانۆ جهێ وێ لەجە من زار جودایە وەکی زارۆکی مرۆڤ یە یەکەمینە ها سینەما کو مرۆڤ دەردێ خۆە ji cîhanê rabêje û zêdetir temaşevana peyda bike sînema tiştekî cudayê şanû jî mînasê mesela şanoyê te به هزار کسا را دبیجی لبلی دی یک جاره دا جه سینمای دا ایشات چی به تو به هزار آوه دکاری هفپار بکی ها سینما تشته کی چه وایه براستی دناوا چند دا دا چند دا وی گاوه هری پیشکیتی سینمایه ها دا آلی کرده دا دما مرو بری خدایی یعنی جه دو هزاری وره دناوا سینمای کرده زیدتر سرکفتی هه یعنی زیده پیش بچوه hat tira heye an tiranine ev tişteki cudaya lebeli peşketi mesela. Her kuşu فرهد به چه برای اجو سودیم مثلا وی داوی ل مهرجان آنتالیا دی بیشتر یالتن پرتقال و کی کردواری در باس بو یعنی فیلمین خلات خلاتن هری باش کرداستان یعنی اوقات سینما وانی درفتین ترکا پر پر خورتن ama tabii ki derfetçiliğinin gerek civanin kurt Kırgızistan'ın o derfeti ben şahsi yani çişin birçok Dedi nevdu film etkişini. Yani gerek zahmete, ji bo kurda taybet. Çünkü bendestin u vak ali abori de ji şey, nikarin ali kariş ji der navstinin. Tevdi ki ji şey pir pir serkeftini. Az barım eve işte he hejatır ji evet şey, şeklinde ve Bavariya deme. Ama eme e, navbera müzik yebidin. Metin e, Almanya Kudarvan Ekime'ye e, penaber evji ji bo Şafak em ê şafak türkisiye Ahmet Xeyemê vekin e, dîsa min sohbetê de Hevalek me yek dije heye ew jî guhdariyê diket ve gavê ew le lê Berneya la e, Paris Berneya Ew Penaber'e. Eri, biraz Erê bila ji wê Tamam Ji bo her duwa e, Şafak Türküsü Ahmet Kaya Göstereceğim. zamandır yüzüm tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne. Şeyh Bedrettin'i, Börküce'yi. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın. kopar ne anne ağlama saçlarına yıldız düşmüş kopar ne anne ağlama yani benim güzel annem ala ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi vurup kanımı içtim. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değişsin istemedim. Gözleri değişsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. olmak ne garip şey anne. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne, ağlama. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Beni ام <laughs> إيه، نعم، إيه. دي سال بکە شيرين ما دیسا تركي سيجي قدر كر نوصا تورکیسیجی ام داري دي بەنم دارەی دي نوف نەبدەنگ احمد طيب ما براستي بسترنا ودي صحيح مزيد دبو دل دخاست او جبرو لجام با دل دخاست اوين ew çetalên Avêtnê Ehmed Qaya evro lêborîna xwe ji Kurda dixwazin lêbelê ez di wê baweriyê de me ew bi dibêjniya ava zemzemê jî xwe bişûn cihê wa di dilê Kurda ve nabitina. Îro jî gelek geletî dikin ez barim sıba sıba yani mukul bey yani mecburin lêborîn jî bixwazin vêga jî mesela ji bo gotina Kurdistan aciz dibin xol erdê didin e berê jî ji bo gotina Kurd yani meze Kurd qabil bû Kurdistan jî wê qabil yani ev pişti ve ki mafşi mecburum bedin. Yani ne karınç ki e, tızani hintiştene edimne desteği var iş. Yani merv dinleri vega Oxford dedi. Havalim özlem mesela ve, vega lüyede dersa kurdi dedi. Az gelik peşanaz bum ya pek keyif hoş bum. Yani hediye edi edi kurd zincir katandı ne? yani edi cihane katandı ne? Jder ve te, yani zor edidin. Tefhem kir yani ez ez zanim em zanin yani em me fêm kiriye yani dijmin bi dilê xwe ti tiştî nademe lê mecbur dimîne çünkü hin tişt hene li cihanê êdî bêvate dibe qedexe kirinavî yan jî nebdesî vêga em bêjin e, zimanê Kurdî bila nedin me el cihanê her derê bidin نوسا mecbur namînin Niha- Hingi Kurd ji bo yani hem dibêje hem veneqetin welateke ji xeynî me yani ji me par nebin û hem jî qedexe bikin dikarin ev ev fikriyet ji serê me derxin yani Çünkü ev fikriyet ev xwe çêdikin ne weye yani meriv xwe ait hîs nake Erê. xwe wek biyan wek ez bêjim vê de ez bi xwe jî gelek jare kevim vê hîsiyetê ez cana dibim yavaş vê de yani xeyn aidiyeta Tirkiye çi işê me yê Stenbolê نوسا cana zede bedbin dibim çünkü meriv her xwe bi ava kidin dibîne û nayê femkirin nayê femkirin meriv cana aciz dibe ez bim her lede her valatê xwe xweştir ji vê de yanî ji ber çi çînkî meriv vê de xwe ait hîs nake ez nikarim stanbolê de wek tirkekî bijîm kêf xweşî û tiştên xweş behs bikim maçê gudar bikim herim yani Kurd dibêjin lotikhane yani ji bo dîşk yani meriv herî kêfê bike û na yani ev jiyana min de ji xwe nîne ez ne însanekî wisa ama ez nekarim bibim kêfxweş niha çi bêjim yani çünkü mesuliyetime zahfedin. Yani mecburun evet. gerek çişten desek seko bavi şunu bir şekilde ki stüye kwa derkhin yani ev benika darvakirni. Nahat işte cüda ez bizim e, yani beri mesela Türkat işte digotin. Digotin işte peyvavaya Türkiye bu. Digotin Kürtler kart kurttan geldi. Dohne bir ev seruş peşine profesörek va gote gelek liser navi Türkatine. Ne olsa? بری بری بری هایم شیه تبلی هف بون لی مروف اف رو دما بری قدرت روژه و کردا لی روشلاتا ناوین اختوری هری مازن کرده او برک جهه خو بلیزه جبه بای کردا نایمشانده یعنی در روشلاتا ناوین دا وگا و اختوری هری زیده مازن او بهیست کرده مثلا بری خو بدهیم dema tiştek çê dibe berê digotin ya hûn nikarin sê kurda işte Ahmet û Mehmed Muza kîşkî bînin cem heft newsa sê kurda êlê e e belê ev tu berê xwe yani xebatên tevgera azadi, xebatên parçeyên Kurdistanê yên cuda bi rastî û salê hatine bi yek gotinê bi milyona tînin bi hevra û tiştekî dêce heye mesela mecbur dimînin Kurt mecbur dimînin destê xwe dirêjî hev bikin اری هیچ هفته بکن چکی دولت این دردور نه ایلین کو پرچه بمین نه گش بین قرباندن مجبورن دستی خود ریجیه بکن o devletin de mecburun kurda kabul bir çünkü deriye deriye rojlata navin mefte deriye ve ve deriye kurt kona eri yani bu kurda kabul ne ki ev deri ve nabe Naha evro işte pir xoşamın ço balamın keşamın dinuçe ki da e, xwan brasti zide balamın keşamın li Başur, li Bakur û Rojhilat wê Kurd bine bihevra wê e, peymanekê çê bikin. Ev rovan sibe ez bawarim pêk jî hatine yani di nûçeyê de wisa nûçeyekî lezgîn de hatî bû ser ziman bi rastî pir kêfa min ço. Êdî ne ew deme Kurd yani nza Kurdê Rojava, nza Kurdê Rojhilat, nza çi ne. Êdî Kurd nikarin pisîkek xwe pisîkek çi ye berze bikin yani ediyemi kurdal hev bixin nizaver rojavay ve na heviye me ev yani tümü daim em hevit kın em berxoji didin em jibo ev hişmendi nam kurda da çebi em tümü daim bilev dikin hadi em gerek bilev jibkin yani jibo وكي هر جوانكي كرد وكي هر كساتيكي كرد براستي د خفنا مدا او د خيالي مدا جي كردستانك سر بخوا او كردستانك ازاد لهر چهار پارچه کردستانه ده سری من داشی و ده خیال میجی ده هیا هانی اف اف وی چوا چی به براستی دم دخوازه یعنی حتی پیشیا ده سال پیشیان هاج مرون کارید بیشتم کردن نه اوسا Kurt kuer revene ben zani em em bejin mesela ne tened yani şekleki navena sinor mesela sinor navena medeye yani ez bu yani bila ve xoseri bila ve çinavi Farkına farknake ez sinure kabullak. Çünkü piştik ez şu İran'ı fikriyet serimde çey bu. Em mecburun ev sinur nabinamede rak. Gerek rakirin. Yani em mecburi veykene ama yani tıkarib beji devlete kepirmazın rojlata navin em ciddiyede cibi girin. Bela çiçek usta çeybi. Bak yani konfederal ev çiçeydi ama e, Kurd mecburun Koreve bin. Ser ahakhode. Yani bir şekilde ki yani kader ahvet hain bikin. Az ve bavariye mi? ve çebeji yani inşallah. Le bengave ki gerek çandu hüneri. Çekin. Yani bengah şeyine bir yani em derfet deskin jî boş e. Emin ikarim. Ez gotine ki bejim ya mirov fezana seroki gelip kurt yani biraz e, Abdullah Hocalan gotine ki heye pir xoşam diçe. Yan dibeji tidikari deh bala fira rake tu ki jiholi rake. Lebeli di beştê tu ne ku deh balafira tu bi hezar balafira jî rakî tu nikarî çanda gelekî rakî çanda wê hunera wê rakî berê xwedê dema mesela de em dibêjin kurdî dibêjin feodalizm tiştên cida newsa lêbelê e, kurdî tiştek wê ye ew asimilasyona li ser kurda hatî girin li zamanda ziman da da aliyê da da aliyê siyasiyê da ya da bi rastî bi serê gelim ava هات با او دن هد نوا روپلین جرو که داشت نما بو لی من گوت یا فودالی آقای هری لی قوم خواهین جی چو جار دن نوا مالا ترکی خبر نداه زمان بیانی خبر ندا وکی شرمی دیتیا یعنی يعني ویگا جی مثلا ام قرجیتی ام ام نم قبیل نکن لی گله قریجی مال باتم سر خو مانه و کرمانجی قصد کن Yani زاروکی خوره جی قصه دکن اره او راست یعنی اما لی بله لی خوسکه و ساجی نکربانه اما مرب آواکی e, yani mesela avaki ereni tesira parti sercivaki pırpır tişim hoş içebi evet. tişin ne hoş içebi fark ne kirne embeci ne bzana bunu çekirne, belki mesela çavaya rehistin immede Türkiye kısa kirin jiberku belki shkore hinin kes model ditine u am model ji Tirki qisetkin ji vê yekê me gelekî wenda kir e, mebdestê xwe jî hin him cara millet asîmne kir bi kovarên xwe bi xestinên xwe bi evkên xwe lê bi avakî jî tişên avantaj hene mesela rojilata navîn de ez bawer nakim bi qasî e, em bêjin kurdên bakur taybet yani parti partiye mevvede ji bo şoreşa jîna roleki pir mazın listin. Vega navciva tamede tame de jin gerek serbilintirin. kendin şi Türkaş, evet. şi Arabaş, şi Farsaş. Elbiyeki de benim. Yani heji tabi hin tişin hani he nahatine yani hin hin kes he ne pejiran diye hin leb demir ev çebi. Çünkü jin mafi kodes kıstiye. Yani mesela vega nava partiye de yeki tişteki biki yani bejin ku sürekli mazın biki jibo jinakı tkari şikayet ki yani mala mala geleheye mala jinheye gerek tişnene komede ve bune yani hangi tıkarın kodi derkevin de beri ev tişnin bu yani ev heri tişte ereni ez bavarkım eve çünkü me penci sal peş vabet mesela em vega başur dinelim başur apkas kıymeta jinen yine Kasi Bakur. Daha Bakur işte ki ya mesela felsefeye Bakur da tevger azadiye berasti mesela e, çi bejim zede zede mesela o diye hatta de felsefi da tişte kod bizim. hatta jin azat ne be u Kurdistan azat ne be çünkü dina var e, dina var rupelin diru ki da çık kadri kıymeti jini jine ma bu evji bi kedam rofe zana seroki geli kurt biraz ya e, biraz Abdullah Öcalan'a yani ev felsefe ev ev danan di ev ditin ev danan di kadri da jini ev çamdaki cüdaya mesela dedi kiş Çandaki hmm. geldi de beri kadar işte kötü ne ya. Mesela, yani kelepürmeyi e, Kevin de jeft işte ya. Merve dineri le belki mehudi derneketi. Yani tesira tesira e, belki milletin din de mana. Çünkü merve dineri civaka kurda da jin, yani ciye jine gerek ki giringe hatta gerek cara agati kirine jin. Yani az bu malbata kuda itkarım minak bidim mesela diya diyamın agati kiri aşirere. Lisel heverkare. Yani e, işte ki cidaya yani az nav halkinden de az ez navin meftişliğin yani o kesayet ya vajin aji pır kurtun yani pır şkobavarin anaji mesela nav kurda da kesayetiyen jinin bir rengi zaf dert kevin. Yani şahsiyeta serekti heye pere. Naha dema mirov me minak bidetin brasti yani civanin kurt, hortin kurda, ukeçin kurda. Evro li çiyayên Kurdistanê mîna derwêşa bi rastî destanên mezin dinivîsin. Yani ev minakekî zev cuda ye. Yani ez e, şu an berbe daviye ve jitên ez pirsekî mehînkî qara siyasetê jî kirin. Bebe nevin te kevin teyde şu e, çiki Kurd e, bey siyaset edinli karin. Yani jiber ku jiyana wan her rog em bu yerin dibin em tişin dibin em mecbur dibin. Avay ki vicdani jî merv xor nerahatist ki. Yani بتوای امتکارن چی بکن yani xabatên kolektif divê ne wisa yani xebatên kolektif e, divê xebatên şexsî jî erê e, xebatên şexsî yani hewceye çi bejim. yani ne kulu ben bin navi ser navê u kurdî û kurdevariyê ew hevalên hunerê dikin dema xizmeta hunera kurd kirin çanda kurdî kirin bi rastî hewceye mirov alîkariyê bidetê e, Ahmed kir, Ali kir, li legori li li gorî pîvanên kurdevariyê hewceya mirov biketin Ha, e, bila şivan tinê e, çi bêjim çanda Kurdî işte hunera Kurdî biket na بلا نه خلت فهم کن از بحثی شوان پر ورنا کن بحثی تا دیگه ما Hı hı. tamam Be- مینا میناک تاجین چه بیجن هوجه یعنی چه جوان براستی کیش جوان کرد بویتن کیش دایکا کرد بویتن کیش نفری کرد بویتن جی دستی بیتن بلا e, hunera kurdil kir. Çünkü de nava çanda demam çekili kolin ser çanda kirin. Çanda her devlemen ya kurdaya. Cemeli mizahi ve teberi xobidi, cemeli drama ve teberi xobidi, cemeli estetik ve beri xobidi. Yani çandaki zab devlemende. Ha hevceye jiboyna çar parçayı Kurdistan'ı ev hüner amdikin hizmet diket annaket. Eri berhev kirin per lazım. Berhev kirin, ambejin. Lekolin, e, arşiv و دان ناسین مثلا دان ناسین جی مرف کرد بریا سینما تیاترو تشتیندن sinema لی برهف کرن برهف کرن مثلا موزیک و از بارم نویسکار باره که گرند سروایه gerek Evet. bikin yani az hevidarım tiştin hoştur jibin jibo peşeroji jibo sinema kurdi jibo tiyatro kurdi ç- çit fikir yani tu çi hevit ki çehevit es Yoksa em hinki تبدا هيك برهب كي مصاب فكره كي Çava Naha brasti yani çira. Anji Türkiye'de bejneyen meşale. Anji ronahiyeki mazın. U deryayeki pir zeyda mazın. Em evi deryayı bi baş karbinin ve masiyen zaf baş bin deste mirofe. Libel em buka e, e, jiboyna gelê kurtne jiboyna boyna berjewendiyên kesatiya xwe bikin rast pêş neçe ji çar parça Kurdistan'ı, mirov dikare mirov dikare divê deryayê de melevaniyet mezin biketin. Ha şanuva kurdî biçekê cêm maye çünkü tu wekî zanîş derfetên şanûyê jî zehmetin yê sînemayê zehmettir ama şanû jî pêş dikeve lê belê sînemaya kurd kurdî ez bawerim dê di heta çar pênc sal belkom jî deh bi di roşelata navî wê hmm. bibe sînemaya herî baş yani ez divê dîtinê dibînin mesela civanên kurda tiştên nû dikin e, de مهرجان سینمای da خلاتیت مازن دستینی براستیف پیشکتنه کی پرمازنه yani ne kuyum? Aji hevidarım bes rıhne ki müteni heye bu sinema kurdi. Mesela gelek kes eku dikşini dimenin hoş u babatin hoş digirin. Le kurmancı ki sakat. Çünkü ben falan keçik falan listi ki falan filme de listi. Evet. E kurdi ki sakat ne sakat ne nere. Yani dili dilize o az denerim kurdi ki yani belli ku ev kes kurdi haber nade. Jber kiriye. Nasıl? E, jber kiriye gotiye. Mesela ev e, sakati zafeye. Bıraknaz karım bikim. o inşallah e, derhenerime yani serbe meselen ki bir sakinin. Medvet az minak eki bidim. Mesela yani film ama ve tamaşavan drama guhdar kirin. Medvet ev gotiniyem xabijin. Rakhneyit xabijin. Lebeli sera ev gotinata. Biçeki daliye kurdi da khattin hene. Sor cemin hene. Eee من قد او الاستجفان جي اسطنبول جي ازمير جي انقره او انت دبيجي بوبيلر ما او نبرن نزكا حفصات كسال ليست فيلم ده اف حمام جهرمي يم كردي خبر دين جيانا و كردواري مهل بجارت وخورو ترجي تشيد يعني بيتر راستيه و جريداي جدبيني يعني خوازاتر يعني yani, az bağırım Bahman Kubadi mesaj mire gotu bu careki me haberdan bu yani tu afzarukin hani ey kudlizin Taybet bana perverdet ki yani na go yani evin ku xozayi ve evkedene yani ligor babete xo az bana dibijerim. Li kesayeti evi xo hey evtişt. Ligor evi ki az dibijerim o şekilde ki xozayi, ne ko perverdekirim falan. O xoşiktir şişed be. Jiber ku yani az bavarım tiyatro bu sinema ve de şevdi ve tıkatın. Evet. Mesela tiyatro kesi ku tiyatro müjde be rol hayat dedi. Jiber ku خو درو خود گرینه لی سینما ده گرک خوزایی به وقت کوت مالا خودی اما بود تشکیل گرک شانوجی و استتیزه او استتیزه کردن جا شد بل استقبال زده او دی هستن و بلند و تشتین جدا دیکن لی خوزاتی او اردیه یک پیش جاوی تماشاوان تلیستن یک پیش دهنگتی پیش جاوی تماشاوانه Али. Фарқете ки вирингеи расты. Вердами магера хабар да аз барам таҷи пуртукек милиси бу, хошомизи чо бу. Гелмин нина валла. Джамминина ben ama gidin, yani avvalin dibêjin elbes bixwîne az bixwe dinivîsînim gelek ez pêm jûl dibim ama xwendinê de nizanim xwendin tiştekî gidin ez bêm hin helbestên ez dixwînim tarzên bixwe ez bêjim yani helbestên ku ez herî zêde dinivîsîm ê hestiyarî ne e, yani az bejim e evinine e şoreşinin falan be ama e şoreşi az hast kim bxuinim. Betir hoşyam çe zanım rahat ras bxuinim belki şey. E, ama bername gidin inşallah e, ve jarituyu bir gudarvan <laughs> tu gudar biki. Gelmin yine kitap. Ee, e, leze bxuinim inşallah bername ki ya helbesle o müzik ezi çekin. Niyete ki Musa şeyi. Yani belki bername adın emevi tişteki usta çekin hatta Jibo gudarvan az ve tiştihane jibejim me rede kalk renki. ki yani jibo hatta mego peşiya bejin derfetin e, şanuya kurdi kalsel. Eri. O kim kesin ast ki? Herkes jini karın ci kuherin ci kidin u tiyatro nas bikin falan ev derfet herkes desnahi. De emt tkarın ve de me pevre haber da ev tiş derket oldu. Em ve de e, şanuya te ev ku eşya zamanı kurdu emt tkarın beş beş ve de yani bernama xoda emi Rojim peşten beşim. Belki ne bernamadın evet. ama emi organize bikin ve de emi beş beş yani belki emi nivi bu şanı emi vakatini hatta o e, emi şanı bidin. Gudar kirin. Ez xwazim heja yeji berkum. ki Tişteki xoşi çevi. Ya şu an o kurt brasti e, yani ditin amına ve ve lük e, hevce je dike derkeve yani o da dibejin ya salon tiyatrosu derkeve bir keve kolana. مثلا ما هتا دو هزار هفته دولت چی بجم او دمری او لکاری دا دستور ندامه که هم سالون بلیزن نه سالون ندانمه ما شانو کردی ما بره دهوتا ما دهوتا لیست ما لکولانا لیست یعنی تشتین جدا بو هوجه شانو bir kere Kur'an'a şarına kurt. Ev Türkiye'de bejin ya sokak tiyatrosu. Eri. Be wut avay der keve ve baştır be. Hatta canad bim meriftkari yani kafeye de çekiye, cininde evet. çekiye, bizim çay bahçesiye, havine meriftkari vadra belediye tiştiğimiz pır pır tiştkari biki ama yani pişti ez bağırım pişti <coughs> becertine tiştiğim musabık inşallah ez evi darım yani. Disa şaredariyim e, brasti şaredariyim kurt Disa de mihrican mesela baştırın. Cihi e, imkan ne bu ev mihricanı den çekirni یعنی براستی جیبت قتیل راست جهد دانی و باوی جهد دانی اف پیشکتنه که باشه اف پیشکتنه که باشه تیرادی کت آنما کتنه و تشتی جدا مثلا اف ساله کنفرانسا شانوی اف کرد لچار پارچه لامدی کن بو اوی تشتی پرخوش بو tişteki pır pır hoşa yani tiştin he hoştur inşallah çevin az hevi darım yani şu an mesela me, berey denir mekemeki de bir İstanbul'a bu. Evet. Cininden tiştek ne bu? Yani Benim. Luvala ne bu ama heydi heydi luva darajı hem deneyene yani gerek kadada gerek tiştiğin serkefti cidibin. Bak cegerkin kültür merkezi tiştiğinden hani gerek tiştiğin hoş yedbin. Hem hevidarın e, filmi teyi peşoroji u filmi e, ee, şazlığı adarı ke vizyon emevanaj tamaşa bükün besave yingicem inşallah tabi ki mevan vedi. E, davi tutkazı çi beji. Emi hediye de bigirim bername. Ya her davi ez çi dıkazım bejim tizani. Ji boy çar parça Kurdistan'ı. Herkes desti xwa baştan teser. Bu Kurdistan'a ki azat. Çici desti mirov betin. Tedvi hüner, tedvi siyaset, te çi betin. Ji boyna Kurdistan'a ki azat em hem bi hevra bixebitin çûj destê me hat stiranê dibêjî tu şano dilîzî dil temburê dixî dil erbanê dixî tu çi bikî lê belî bi rengekî kur bi zimanê kurdî û ji boyna e, çar parçên kurdistanê ne ku ji boyna işte başûr ya da bakur ya da boruşlan ji boyna çar parçê kurdistanê bi rengekî kur me divêt ev bê bikirina İnşallah hevidarım e, İnşallah tişteyim xoşdur bibin, İnşallah tişteyim xoş emek qalb bikin. Hər daim məsələyəm e, bədbiniyəm bəstkin, amma inşallah tişteyim xoş cebin, əmci bəsəva bikin. Əm e, xatır bxuazın. Hedi hedi, e, şevab mine xoş, gudarvan enerjiya. İnşallah bərnamək edin, əmək bəhvrəbin. Hatta bərnamək edin, beminin xoşi edin. Şövü, dəmu, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.